Uh, I would like to record the the talks one day. Okay. Before interview, uh, we will teach about five in the rear, five controlling faculties of the mind. It is uh, related to meditation. Hôm nay trước khi chúng ta trình pháp thì chúng tôi sẽ dạy về năm quyền. Năm quyền đó là năm yếu tố để kiểm soát tâm và đặc biệt liên quan đến việc thiền. So to control our mind, to be able to stay on the object for our mind, we have five faculties. such as Sada, Sadi, Viriya, Panya, Samadhi. Right? Altogether five, right? Hmm. và để kiểm soát tâm và để có thử, để có thể ở trên cái đối tượng thiền được lâu thì tâm cần có năm yếu tố đó chính là tính tấn niệm định và tuệ so uh, sada is a pet Sati, mindfulness ဝိရိယ effort ပညာ wisdom uh, samadhi, concentration uh, these factors are to control our mind because of this uh, how to produce these factors to be stronger và Sada là tính, Sati là niệm, Viriya là tấn, Panya là tuệ và Samadhi là định và năm cái yếu tố này à, nó giúp cho kiểm soát cái tâm được ở trên đối tượng tốt, tu tập tốt. Như vậy làm thế nào để có thể phát triển được hay là à, phát huy được năm cái yếu tố này hay là năm quyền, năm căn này? So There is uh, one soda named Nimeda soda. According to that soda, so uh, in that sutta, giving simile like a gold uh, Goldsmith. So you may see key points. Uh, Goldsmith uh, to make ornaments, to make gold as ornaments. Uh, sometimes uh, he need to blow with the fire on the gold. Sometimes uh, he need to sprinkle the water on it, on the gold sometimes uh, just uh, somebody looks on it, on at it. So you need to do. So sometimes I put it into the fire. Uh, after that, you may beat with it, his hammer to make ornaments. Sometimes uh, uh, sprinkle water uh, to cool. Sometimes it just look at. to see. So this is uh, Goldsmith's work, uh, doing it in three ways. Okay. Hmm. Và có một bài kinh, à, tên của bài kinh là Nimitta Sutta, kinh tướng. Ở trong kinh này Đức Phật có đưa ra ví dụ về người thợ luyện kim, người thợ vàng. Thì khi mà anh ta làm vàng, làm cho uh, vàng được nóng chảy và để đổ thành những cái đồ trang sức như ý muốn thì trong khi luyện vàng luyện kim như thế thì anh ta thỉnh thoảng thì khò bằng lửa thỉnh thoảng thì phun nước và thỉnh thoảng chỉ đứng nhìn thôi để trông thôi và bằng cái cách như thế là anh ta có thể luyện được vàng và anh khi mà vàng nó đã mềm hay nó dẻo rồi anh ta dùng búa để đập à, rồi đưa vô lửa để khò để hơ nóng cho nó chảy ra và nếu nó nóng chảy quá thì dùng nước để phun cho nó nguội nguội và à, tiếp tục dùng búa đập hoặc là trong khi mà nó ổn thì chờ nó tức là chỉ nhìn thôi và đây là cái cách mà người thợ luyện kim hay thợ vàng họ họ làm cái nghề của họ In the same way, if we practice to have always a concentration, we may have laziness. So if we try to produce efforts always, we may have agitation. So because of this, we also need to do three ways. Sometimes they're trying to produce a concentration, like the cooling down, spring sprinkling water. Sometimes uh, we need to make effort, like uh, blowing with the fire. Sometimes they just look at if it is uh, balancing. cũng như thế trong cái việc thực hành thiền của chúng ta nếu mà chúng ta chỉ luôn luôn phát triển cái định tức là sự lắng yên lắng dịu thì nó sẽ dẫn đến cái sự lười biếng thụ động và nếu chúng ta luôn luôn nỗ lực tinh tấn thì nó sẽ dẫn đến trạo cử bất an bởi vì vậy cho nên chúng ta cũng phải dùng ba cách giống như người thọ luyện kim như trên đó là chúng ta thỉnh thoảng phát triển cái yếu tố định là bằng cách làm cho cái tâm mát mẻ dễ chịu xuống giống như là người thợ học phun nước lên vàng vậy và thỉnh thoảng chúng ta cần phải khởi lên cái sự nỗ lực tinh tấn đó là chúng ta thêm lửa gia tăng lửa để nóng chảy và thỉnh thoảng chúng ta chỉ nhìn thôi đó là khi mà các yếu tố nó đã cân bằng rồi So among these five factors, for the mindfulness, we always need it. We need to remember our objects. Và giữa năm cái yếu tố này thì yếu tố niệm tức là à, căn niệm căn là luôn luôn cần thiết tức là chúng ta cần phải luôn luôn nhớ tới cái đề mục <coughs> but uh, the other four factors we can divide into two uh, concentration and faith this is a uh, to to cooling down for the mind. The other fact, two factors, viriya and uh, panya. So to be active for the mind. So if we are lazy, we should practice these two factors to increase. If we have a lot of effort or we have agitation, we should increase these two factors, like a sprinkling water. So further concentrations like uh, uh, sprinkling with water. Uh, Western effort is uh, like uh, blowing with fire. So occasionally, we need to increase those of both sides. và trong năm cái yếu tố này niệm thì luôn luôn cần thiết và còn lại bốn yếu tố thì chúng ta chia thành hai nhóm đó là nhóm định và nhóm tính thì cái nhóm này là dùng để làm cho tâm được mát mẻ dễ chịu lắng êm cũng giống như là phun nước vậy như là người thợ vàng phun nước là nếu mà trong khi hành thiền mà bạn cảm thấy cái nỗ lực nó quá nhiều thì lúc đó bạn hãy dùng cái định và tính nhiều hơn cái yếu tố định và tính nhiều hơn để làm cho lắng lại bớt còn cái nhóm thứ hai đó chính là tấn và tuệ thì cái nhóm này là cái nhóm năng động cái nhóm bên trên là nhóm thụ động nhóm này là nhóm năng động thì khi nào mà mình cảm thấy mình thụ động quá thì mình nên gia tăng cái nhóm tấn và tuệ này hơn để cho đối trị với cái sự thụ động lười nhát cũng giống như người thợ vàng thổi với lửa như vậy thì trong khi hành tiền chúng ta xen kẽ các cái yếu tố này thỉnh thoảng dùng cái này thỉnh thoảng dùng nhóm kia so faith and um, wisdom need to be balanced in the same way concentration and uh, effort need to be balanced. If one have a lot of faith, no wisdom, if so, may believe wrong things, may not be able to think right or wrong, so it is also no good. If one have a lot of wisdom, no faith, uh, may say this and that reason, may not believe anything. So they can show good reason, uh, but uh, not practically practicing. So may say some people like that. Oh, no need to sit a very long time. Mine is important whether you are walking, standing, sitting, or staying at home, uh, you can practice something like that. They are saying it's not so not so bad, but uh, practically uh, cannot work. It is a lot of wisdom, but no faith. So if so, they they may have many excuse, uh, but not working it is very difficult to be cured, like the, the disease produced by medicine, not simple. Và các cái yếu tố này cần được cân bằng với nhau. Cái nhóm đầu tiên đó là tính là là niềm tin và tuệ thì cần được cân bằng với nhau nếu người mà có nhiều tính quá mà không có tuệ thì họ cái gì cũng tin hết và như vậy thì có thể dẫn đến cái sự sai lầm mà không biết còn cái người mà nhiều tuệ quá và không tin gì cả thì có thể họ nó nói rất là nhiều cái lý do và họ không có tin điều gì vậy. cho nên là họ không có thực tế hành được cái cái gì cả không có kết quả gì cả ví dụ như họ có thể lấy rất là nhiều cái lý do là ô không cần ngồi lâu đâu đi đứng nằm gì cũng có thể hành thiền được và như vậy họ không thực sự hành thiền lời của họ nói thì hay nhưng mà kết quả thì không có và đối với cái cái yếu tố tuệ mà nổi trội và vượt quá này nó cũng rất là khó trị khó chữa nó giống như là bị uống thuốc quá liều vậy uh, another two factors, viriya and concentration. If someone has a lot of concentration but no effort, if so, it may cause a laziness, like uh, advanced meditator. Usually they have concentration. Uh, they just uh, peacefully going, a little bit sleepy. <laughs> so but some a lot of effort, you know, working too much, and the mind is struggling, so no concentration. If so, they may have agitation. Because of this, these two factors uh, also need to be balanced. Và cái nhóm tống tức là nỗ lực và định cái yên tĩnh thì cũng cần phải được cân bằng nếu một người có định nhiều quá thì nó sẽ dẫn đến cái sự lười biếng thụ động à, cái điều này hay xảy ra đối với những cái người thiền sinh à, thuần thục rồi á thì do họ có định cho nên họ có thể ngồi được rất là lâu và do ngồi lâu vậy họ trở nên rất là thụ động và tâm của họ cũng thụ động và hơi sẽ dẫn đến sự lười à. còn cái người mà không có định á, thì họ trạo cử nhiều họ bất an nhiều họ có thể đi nhiều thì thì cái tâm họ càng ờ, hoặc là họ cố gắng quá thì cái tâm họ nó càng không định nữa cho nên hai cái yếu tố này cũng cần phải được quân bình với nhau So as a conclusion, mindfulness always needed. Uh, concentration and faith to be quieted down mind, effort and wisdom to be active, to be awakened. Như vậy kết luận là niệm là luôn luôn cần thiết, còn định và tính thì để làm cho lắng dịu cái tâm, là mát mẻ tâm. Còn tuệ và tấn thì để làm cho cái tâm được sôi nổi, được năng động lên. So, first of all, we will learn about the concentration. What is the concentration? How to increase it? Và đầu tiên chúng ta sẽ học về định và định là gì và làm sao có thể gia tăng cái yếu tố này. So when we learn mental factors, usually we say we see with the four aspects. We call it Lakhanara Sabitupatthana Pratthana in Bali. So seeing in four ways. What is its characteristics? What is its function? What is its manifestation? What is its uh, proximate cause? In this way, we try to see. Và khi chúng ta học về các cái tâm sở đó thì chúng ta sẽ xem xét mỗi tâm sở có bốn cái khía cạnh khác nhau à, là bốn cái tướng khác nhau thì cái đó là đặc tính chức năng biểu hiện và nhân gần So, what is the characteristics? Uh, leadership, non-wandering, non-destruction. So if we have a concentration, so concentration will lead other mental factors uh, so to stay on the object, uh, not have a wandering in thought, uh, no distraction, no obstacle, peacefully staying on the object. Và đặc tính của định là gì? Đó là dẫn đầu không bị sao lãng không bị chướng ngại không bị quấy rối bởi những cái đề mục khác và an lạc dẫn các cái tâm khác hướng lên cái đối tượng ở trên đối tượng một cách chuyên chú và an lạc an bình so next one is uh, what is is uh, function so to unite the member states, keep them engaged on the object, such as anapana. This is similar to water, which keeps the grains of flour, flour together to form dough, mm, And so uh, uh, making uh, unification all MINDEF does. Uh, so we have a MINDEF does when we practice. So if we have a concentration, uh, concentration make these effectors uh, to be united, to stay together on the object. Uh, like water, uh, for example, on the flower, pound of flour, you put water. If so, you can form uh, whatever you like, like a statue or anything you can do. You can combine. So concentration is like that. Okay. Và chức năng của định là gì? Đó là nó kết hợp, nó um, nối kết các cái tâm sở khác để giữ cho những cái tâm sở khác liên tục ở trên cái đối tượng giống ví dụ như là đối tượng của thiền niệm hơi thở là đối tượng à, hơi thở vào hơi thở ra thì cũng giống như là nước nó là nó làm cho bột được kết dính lại với nhau và nhờ cái sự kết dính này chúng ta có thể nặng thành cái hình dáng gì cũng được à, hoặc là kết dính đất sét hoặc là kết dính bột khi chúng ta nhào bột của chúng ta bỏ nước vào thì cũng vậy cái chức năng của của định nó nó làm cho kết hợp các cái tâm sở khác lại và ở trên một cái đối tượng chính. Uh, next one is a manifestation. Uh, manifestation means uh, when we see those affect us, what is the concentration? So it will show you, will show meditator So it is its manifestation. So it is uh, the way of appearing in the meditator's mind. So how to appear as peace. So what is the concentration? If you check at that time, it will show I'm peace, I'm peaceful. As a peace, it will show. So it is a way of showing of the Minda factors. So concentration will show metadata as a peace. Và biểu biểu hiện của nó là gì? À, biểu hiện tức là nó chỉ cho chúng ta thấy một cái dấu hiệu gì đó, nó biểu lộ ra một cái cái dấu hiệu gì đó, một cái đặc tướng tính gì đó thì được gọi là biểu biểu thị biểu hiện. Thì cái biểu thị biểu hiện của định chính là nó chỉ ra nó bày tỏ ra cái sự an lạc ừ, cái sự an lạc thì nếu mà bạn ngồi thiền mà bạn cảm thấy có một cái sự an bình an lạc thì đó chính là biểu thị biểu hiện của định Next one is a uh, result, also called manifestation. So, what is the result of concentration? Therefore, we have concentration. Concentration will produce wisdom. At that time, meditator may say, I see something, or I see what I want, uh, I want to see, like that. Wisdom will be appear as a manifestation of concentration. Và biểu hiện hay biểu thị này nó cũng là một cái kết quả nữa. Đây là kết quả của định, đó chính là biểu thị của định và biểu thị của định chính là trí tuệ trí tuệ xuất hiện sau khi có định đó là khả năng có thể thấy được những cái đối tượng ví dụ như thiền sinh họ nói ô con có thể nhìn thấy cái này con có thể bắt lấy đối tượng kia thì đây chính là cái kết quả của định và cũng là biểu thị biểu hiện của định So next one is approximate cause. what is the nearest cause of concentration? Uh, what cause must have for the concentration? It is called the approximate cause. So to have a concentration, what we need is sukha, happiness. If someone has happiness, it is easy to produce concentration. Because of this, uh, if we want to practice meditation, we need to practice a morality. If we practice morality, we may not have a regret. We may not have a, a fault, faulty mind. If so, we will be happy, normally, uh, naturally happy. If so, it is already to produce concentration because happiness is the cause of concentration. <clears throat> Và cái thứ tư đó chính là nhân gần. Nhân gần tức là những cái nguyên nhân cận gần để có thể dẫn đến định. Như vậy muốn có định thì chúng ta phải có những cái yếu tố gì? à, đó chính là cái sự sukha sukha là niềm vui hay sự an lạc sự vui vẻ và để có được cái sự an lạc hay niềm vui vẻ này chúng hạnh phúc này thì chúng ta phải thực hành giới bởi vì khi chúng ta thực hành giới thì chúng ta không có bị những cái lỗi lầm và không bị bất an bị trối hối hận trạo hối sinh khởi như vậy cái niềm vui cái sự an lạc đó nó sinh khởi một cách tự nhiên nó là một cái gì đó bình ổn ở bên trong so Here, continue to mention about the concentration. Concentration should be regarded as a steadiness of mind, uh, very steady on the object, like the steadiness of lamp's flame, which there is no breeze, like a flame in a place with no no wind. So when you do candle, uh, the light of candle in a place, no wind. So very stable, uh, peacefully shining. Uh, so uh, if one have a concentration, uh, what we like that, no shaking, your mind staying peacefully here. Okay. Mm, tiếp tục nói về định thì nó còn có những cái biểu hiện như sau đó là cái sự vững chắc vững chãi ở trên cái đối tượng vững chắc cả về thân ừ, và về tâm thì nó giống như là một cái ngọn lửa mà không có gió như vậy nó rất là là vững và nó an lạc nó sáng tỏa và nó không bị lung lay không bị dao động so This is about the concentration. When we need to increase the concentration, when do we need to increase the concentration? Especially uh, numeric they working hard, uh, pushing too much. The mind is struggling. May not go away very long time, but uh, the mind is not stable because a lot of effort only uh, on and off, go out, go back, uh, go out, go back. Uh, not going long time, but uh, not stay well. Always in trying, walking, struggling, have agitation. Mind is not peaceful. If so, at that time, you need to increase your concentration. và khi nào thì chúng ta cần phát triển cái định này khi nào à, thì đặc biệt đối với những thiền sinh mới á, thì khi ban ngày họ đi làm nhiều và họ mới biết ngồi thiền thì khi họ ngồi xuống thì cái năng lượng rất là nhiều cái sự tinh tấn cũng nhiều và khi họ cố gắng tập trung trên cái hơi thở thì cái tâm không có ở yên được tâm uh, đi lang thang phóng tâm nghĩ này nỉn kia và cứ kéo lại ở trên hơi thở mỗi lần tâm phóng đi thì thiền sinh lại kéo trở về hơi thở và mặc dù không có phóng tâm lâu nhưng mà cứ kéo trở về nhiều lần như vậy thì cái sự ở yên trên hơi thở nó nó không có được vững vàng không được à, an lạc bị dao động nhiều thì đây là cái lúc mà thiền sinh cần phát triển cái định tâm hơn chúng ta đợi ngài chút có chắc có lẽ ngài có việc đó Okay, okay. yeah, Bobek will come in. So now, uh, let's learn uh, how to increase your concentration. Như vậy, Bây giờ chúng ta sẽ học làm thế nào để phát triển cái yếu tố định này. So number one, keep the physical body and the surrounding environment clean. You need to clean uh, your body and surrounding things. It will produce concentration. À, làm thế nào để phát triển các yếu tố định? Thứ nhất đó là giữ cho thân thể sạch sẽ và cái môi trường sống xung quanh được sạch sẽ nếu mà bạn giữ sạch thân thể thì và và xung quanh cái nhà của mình cái cái chỗ mình ở đó thì bạn có thể dễ định tâm number two balance the five controlling faculties yeah and now we are learning <laughs> và cái điều thứ hai đó là cân bằng năm cái yếu tố tính tấn niệm định tuệ năm căn năm quyền hồi nãy chúng ta, và hôm nay chúng ta đang học cái cái cái điều này number three be proficient or adept at learning in the meditation object nimeja cultivating it and protecting it so Uh, we need to learn about our object. Actually, we have taught about the three kinds of nimeja, how to pay attention, uh, how to develop, how to protect. Uh, we need to learn. So, yeah, about the object, uh, we have learned uh, how, how to develop, uh, now also learning how to protect. Uh, so, those are learning. Uh, like uh, we we should restrain about the seeing, hearing, smelling, or eating, touching. Uh, so to protect our concentration, like that. Okay. Uh, excuse, pardon me, Bante. Uh, before smelling, touching is the words I didn't get. Uh, uh, protecting, how to protect. Ah, not to smell or touch uh, or see. How to protect the concentration yes. object. Yes, we may pay attention all the time. Uh, we should not see this and that many objects. Yes, we should not listen like that. Yes, mm. Okay. À, thứ ba thứ ba đó chính là học hỏi để thành thạo và tinh thông trong cái đề mục thiền của mình um, cho cái đối tượng thiền của mình và tu tập nó tu tập và giữ giữ giữ gìn bảo vệ cái cái tướng của thiền của cái đề mục của mình ví dụ như là không nên à, nhìn nghe ngửi nếm những cái đối tượng khác không nên phóng theo các cái đối tượng của các gian quan khác mà nên chú tâm liên tục trên cái đối tượng thiền của mình. Cho nó phổ. relax the mind at suitable times. Uh, sometimes uh, we need to relax. Relax. Sometimes uh, we are very hurry. Uh, we don't have time. I need to work later. So meditation is not yet improved. So in the mind worry a lot. So at that time you may need to relax. So okay, sometimes uh, you need to relax. và yếu tố thứ tư xin lỗi cách thứ tư đó là thỉnh thoảng và những cái lúc thích hợp cần phải thư giãn tâm à, đôi khi bạn cảm thấy rất là vội vã ô tôi không có đủ thời gian à, thiền của tôi chưa phát triển tôi phải làm việc um, sắp tới và như vậy cái tâm rất là hối hả vội vàng và như vậy chúng ta cần phải thư giãn thoải mái Hello. làm cái tâm lắng ờ. dịu <coughs> so Uh, number four is uh, usually many meditators needed it uh, because they want to walk a lot. they're trying to push no practice peacefully. so if it is a struggling in the mind, uh, so just uh, you may tell, relax. và bởi vậy mà mỗi khi mà bạn cảm thấy bị căng thẳng quá kiểu như là à, nỗ lực nhiều quá do tập trung quá sức đối, trên cái đối tượng thì những lúc đó thì bạn chỉ cần nhắn nhủ với cái tâm nói với cái tâm của mình oh, thư giãn thả lỏng Number five, rally the mind and at a suitable time, uh, making an effort and in a suitable time. So sometimes we are very lazy Uh, so mm, no effort, no enough practice. So at that time, uh, trying to make effort. Và thứ năm đó chính là tập hợp gom cái tâm lại vào những cái thời điểm thích hợp. Vì thỉnh thoảng cái tâm của chúng ta rất là lười biếng và phân tán, không có cố gắng, không nỗ lực. À, do vậy chúng ta cần phải gom tâm lại, chuyên chú trên đối tượng. Sometimes uh, during a meditation, uh, the mind is not peaceful, no play, no pleasure. So at that time, make your mind to be peaceful, to be happy, by which, uh, through which, through faith and samvega. Hmm. À, khi mà cái tâm của bạn thỉnh thoảng khi mà thực hành thì nó thiếu cái sự an lạc thiếu cái sự hài lòng trong cái việc thành thiền của mình thì lúc đó bạn hãy làm cho cái tâm của bạn được vui vẻ được an lạc thông qua cái những cái sự tính tâm và thông qua cái sự kinh cảm so at that time we need to produce a faith uh, so confidence living in Bodha Dhamma Sangha. So if we have a sadha in the mind, uh, mind is clear. Uh, so we will be happy in practice. Hmm. Và chúng ta làm cho sinh khởi phát triển tính tâm như thế nào đó là chúng ta hướng tâm đến đối tượng đó là đức phật đức pháp đức tăng chúng ta đang chống tâm giáo pháp và do tăng trưởng nên tính tâm nơi đức phật đức pháp đức tăng cho nên chúng ta có thể phát triển được cái sự sáng trong sáng tỏ nơi tâm trí So, for example, if we believe in the breathing practice, Uh, this is the Buddha's teaching. Buddha has omniscient knowledge. If we practice respectfully, we will surely have a result. So if we try to produce in some uh, trying to produce faith in some way, so we will be happy. Uh, we will have a pleasure during meditation. Mm. ví dụ như để phát triển tính tâm trong cái việc thành thiền niệm hơi thở đó, là chúng ta nghĩ rằng ô đây là thiền niệm hơi thở được dạy bởi đức phật đức phật là một bậc toàn giác ngài có nhất thiết trí ngài biết tất cả mọi thứ và ngài đã thực hành thiền này thành công và ngài dạy cho mình thì nếu mà mình thực hành à, mình cũng sẽ thành công thì bằng cách cố gắng khởi lên cái tính tâm theo những cái cách như thế ấy thì cái tâm của mình cái tính được tăng trưởng và cũng có thể đem lại sự an lạc sự à, vui hạnh phúc so another thing to think is uh, so we practice morality uh, we practice uh, concentration so it is a wholesome deeds So if we do good deeds, we have a good result. So we are working well, uh, knowing that breath is uh, not just another, knowing that breath is producing a good mind, wholesome mind. It is working uh, like gaining money, so we should be happy. À, và một cách mà để phát triển tính khác à, đó chúng ta có thể quán xét rằng ồ ờ, mình đang thực hành giới và định và thực hành như vậy nó sẽ tạo ra thiện nghiệp và thiện nghiệp này sẽ tạo ra cái quả tốt và như vậy cái việc mà ngồi và chỉ biết hơi thở thôi thì không phải là không làm gì cả mà thực sự là đang tạo ra thiện nghiệp và thiện nghiệp này nó cũng tạo ra rất là nhiều kết quả tốt như vậy cũng giống như là mình đang đầu tư mình đang làm việc vậy chứ không phải là không làm gì cả Uh, later we learn more about the faith uh, as a, the factor of uh, faculties that we are learning. So, ờ, à, tới cái mục tính á, thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn rõ hơn về về cái việc để phát triển cái tính này thêm. So now through Samvega à, also we can get uh, interest for the practice. Samvega is a, a kind of fear uh, uh, with wisdom. So that's a mental factor uh, we say. So it is odaba with the knowledge, Banya, Banya odaba, uh, called Samvega. No, no anger, uh, although we say fear. So uh, we are afraid of uh, fearful things. It is a kind of knowledge. So uh, what is a fearful things? Like a life or samsara, rebirth, uh, those are fearful things. So once we reborn, we have a lot of sufferings. Uh, so if we die, we may go to awful states. It is a possibility. It is a fearful. So we have done in the past uh, m- many things bad. So when it produces as a result, we have a bad result. It is fearful. In the same way, if we don't know Dharma, uh, in the future we may do bad deeds or suffer again. It is also fearful. In the present life, uh, as a bhikkhu or uh, we may need to go to Bainabada, uh, finding food in front of others' house, holding black ball. <laughs> so it is not nice it is uh, something fearful. So if we fear those things, to escape from those, only meditation can help. So we will get interest to practice meditation. Và mm, cái việc quán chiếu để phát triển định này á, thì quán chiếu về các cái samvega à, tức là những cái nỗi kinh cảm những cái việc à, những cái điều mà có thể khiến lên cái sự kinh cảm sợ hãi à, đặc biệt là khi chúng ta làm đánh mất cái sự hứng thú đối với việc hành thiền thì à, kinh cảm là cần thiết và cái tâm này là một cái tâm sở mà nó tương ưng với trí tuệ Ottapa Panya chứ không phải là cái tâm sợ hãi mặc dù mình nói rằng là mình kinh cảm mình sợ hãi nhưng mà nó không thuộc cái nhóm mà à, sân hận mà nó là là cái sự sợ hãi đối với những cái thứ đáng sợ đó là nó đi kèm với trí tuệ những thứ đáng sợ đó là gì đó chính là à, cái đời sống này cái luân hồi này và cái sự tái sanh nó có rất là nhiều cái khổ đau nếu chúng ta chết chúng ta có thể sẽ bị rơi xuống bốn đường khổ bị tái sanh ở bốn cõi khổ và nó rất đáng sợ và chúng ta có thể quán xét rằng ở ờ, trong quá khứ mình đã làm những điều bất thiện những điều ác và theo luật nhân quả nó sẽ cho quả như vậy có thể mình sẽ phải trả những cái quả ác này à, một cái điều mà mình có thể quán chiếu tiếp đó là nếu chúng ta không thực hành pháp không biết pháp một cách rõ ràng thì trong tương lai chúng ta còn tiếp tục làm ác được làm ác nữa và tiếp tục chịu những cái khổ đau do những cái hành động bất thiện đó đem lại à, quán chiếu trong hiện tại như thế nào như đối với người xuất gia người tu thì như là đời sống của một vị tỳ kheo hay một vị tu nữ phải đi bác khất thực ở trước ngôi nhà của người ta cái điều này nó cũng không có dễ chịu và nó cũng rất là đáng sợ và để thoát khỏi những cái khổ này thì chỉ còn cách là thiền và nhờ quán chiếu như vậy cho nên um, cái tâm sẽ sinh khởi lại cái niềm hứng thú và vui vẻ đối với cái đề mục thiền. So number seven. When the mind is balanced, balanced means uh, neither agitated nor lazy. So balancing is going. At that time, you should not do anything, just maintain. So some people uh, in those time, they think, oh, this time is very good I should try. So if uh, they, they put effort, uh, balance broken. So it, it is not good. If the mind is uh, balancing going, so just to maintain, just to spend the time. After sometimes uh, you will improve. Uh, you cannot hope non-balance, non-improve, not like that. Uh, you need uh, some period, uh, balancing time. Because of this, uh, if the mind is balancing, so just to maintain, uh, spend the time. After sometimes, uh, you will have a deeper and deeper concentration. và cái cách thứ bảy để phát triển định đó là khi mà cái tâm đã được quân bình rồi thì thì cứ thế mà tiếp tục thực hành chỉ duy trì như vậy thôi như thế nào là quân bình đó là cũng không bị trạo cử quá mà cũng không bị lười nhát thụ động quá thì cái cảm thấy rất là an bình rất là ổn thì như vậy chúng ta cứ tiếp tục giống như chỉ duy trì giống như là nhìn nó thôi um, ở cái giai đoạn này một số người nói ô ổn quá bây giờ là mình lúc mà mình cần phải cố gắng hơn thì bằng cái sự cố gắng bỏ thêm cái tinh tấn vô thì họ phá vỡ cái tính cái sự quân bình của tâm và như vậy không tiến bộ rồi một số người nói ô à, bây giờ là lúc cần phải à, phát triển mình phải tiến bộ mình phải tiến sâu vô thiền nhưng không phải là mình chỉ đơn thuần muốn là được mà mình cần phải có thời gian tức là khi mà cái tâm đã quân bình rồi thì mình cần phải à, à cho thời gian nó thực hành một thời gian lâu thì trải qua một thời gian nhất định nào đó thì định của bạn sẽ được sâu hơn và sâu hơn. So number eight. no associate with the one who has no concentration. So not to associate. <laughs> you may need to stop your video if you don't have a concentration. So uh, some people have no concentration. So uh, this and that problems in the world, uh, they think uh, it is their problem. <laughs> so they may say about the COVID in this country or that country. They may say political problems in this country or that country. So they are not peaceful all the time. The water problems are like their problems. So if you have want to have concentration, not to associate with those people. Và cái yếu tố thứ 8 là không có thân cận với những người mà không có định ở cái chỗ này thì mình sẽ thấy rằng là nếu mình muốn phát triển định mình thân cận hay nói chuyện nhiều quá với người không có định thì họ luôn luôn có những cái vấn đề ví dụ như họ bình luận về hết chuyện này đến chuyện kia đang xảy ra khắp nơi trên thế giới như thể là chuyện của họ vậy và luôn luôn là bất an thì thế giới luôn luôn có những điều bất an nhưng nếu mà mình cứ uh, lấy đó là một cái cái bất an của chính mình thì không bao giờ nó chấm dứt và và nếu mà mình gần những cái người như thế thì tâm mình cũng sẽ rất là khó an do vậy mà mình muốn phát triển định thì không nên thân cận với những người không có định associate with the one who has a concentration so you should associate Uh, speak. Uh, he may say about the concentration. He may say peacefully to you. So uh, you will have a desire to have a concentration. Hmm. Và cái điều thứ chín là nên thân cận với người mà có tâm định. Những người này tâm họ an lạc, họ có thể nói những cái lời hay cái cách nói của họ khiến cho bạn cảm thấy an lạc, an bình và lợi ích. Thì do vậy mà bạn có thể phát triển được định tâm tốt. So number 10, reflect upon the benefits of uh, constant absorption jhana, path knowledge and the creation knowledge deeply. If you reflect about the jhana, mega, uh, deeply, so uh, the benefits are very wonderful, very nice. Uh, you may have a desire and want to I want to get those things. So because of this, uh, trying to reflect the benefit of those concentration uh, megaphala deeply. It is the way to produce your concentration. Cách thứ 10 để phát sinh định đó là quán chiếu về cái lợi ích của thiền an chỉ chana về đạo và quả một cách sâu sắc nếu mà bạn thực sự hiểu về những cái lợi ích của những cái bậc thiền hay là đạo và quả niết bàn ừ, thì nó rất là tuyệt vời nó rất là an lạc nó rất là lợi ích và do hiểu biết sâu như vậy qua quán chiếu nhiều về nó nghĩ về nó sâu như vậy thì bạn sẽ có cái ước muốn đạt được những cái điều này những cái trạng thái này và do vậy bạn có thể phát triển được cái định tâm Number 11, the last one. Incline to get concentration. So whether you are standing, sitting, lying down, walking, you should have a desire. You should incline to have a concentration. <clears throat> Và cách thứ 11 đó là xu hướng tâm, hướng tâm đến việc đạt được định dù cho bạn đi đứng nằm ngồi tâm bạn đều hướng đến là cái việc mình sẽ phát triển định thì mình sẽ làm được so you're trying to see some people who are peaceful uh, sitting well come meditate us so you should incline i want to be like like that i want to be i wish to be such so it is inclination À, ví dụ như bạn nhìn thấy một ai đó người ta có định họ ngồi rất là tốt rất là vững chãi và an lạc thì mình có thể bắt chước ồ mình muốn như vậy mình cũng sẽ được như vậy cố gắng thì bằng cách hướng tâm đến có xu hướng hướng đến cái việc à, phát triển ừ, định tâm thì tâm sẽ đạt được especially During meditation, if your mind is struggle or worry, just when you incline. I want to be peaceful. Uh, I want to be calm. So meditator's inclination is very effective. So if you tell occasionally yourself, I want to practice peacefully, I want to practice calmly, if so, your mind automatically will peace, will be peaceful, will be calm. Và đặc biệt là trong suốt cái thời thiền của bạn, nếu mà tâm bị bạn bị trào cử, bị vọng động nhiều quá thì bạn có cái xu hướng tâm đến cái việc lắng dịu, lắng lắng yên thì nó sẽ rất là hiệu quả chỉ cần nói với cái tâm mình nhắn nhủ là ô tôi muốn thực hành một cách à, lắng dịu an tĩnh nhẹ nhàng an lạc vân vân thì tự động nó sẽ lắng dịu bởi vì cái cái cái cái năng lực của cái tâm trong thiền nó rất là khá nó rất là mạnh cho nên là khi mà mình có cái xu hướng thì từ từ nó nó sẽ tự động xảy ra như thế ok we should stop uh, about the Dharma talk to have an interview. Mm, we can start the interview. Ừ. Bây giờ thì chúng ta nên dừng cái bài giảng pháp ở đây và bắt đầu về cái phần trình pháp đặt câu hỏi. Thì đã có một số thiền sinh gửi câu hỏi trong đường link trước và chúng con đã soạn ra à, với sự giúp đỡ của chị Jay và chị Punya thì chúng con xin phép được share cái chia sẻ cái màn hình để cái câu hỏi mọi người có thể đọc rõ ràng hơn ạ. À. So Bante, we would like to share the screen which uh, the questions was translated into English. Um, vâng, yeah. Dạ. this bus I want to change. mọi người có thể đọc cái phần tiếng Việt ạ. À. Con chỉ đọc cái phần tiếng Anh để ngài nghe để đỡ tốn thời gian ạ. À. The first question, Bande. Dear Venerable Sir, first of all, I would like to pay respect to you. I'd like to ask Bante two questions. Uh, first question, while I meditate, I usually forget my object as the breath. When I realize I get my attention back to my breath, but then I usually have stress. Can you please teach me how to overcome the problem? The stress. You mean stress? Yes. Stress. Uh, stress. Stress uh, uh, for the practice or for the other things? Uh, for the practice, when uh, hmm. when he forgot the object, uh, then uh-huh. it's okay. So. But when he realized, it, uh, then he gets straight on the mm-hmm. breath. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. So, so you trying to be peace that we haven't taught. and we practice peacefully. and we practice calmly. You may tell yourself occasionally. So if so, the mind will be the mind will practice peacefully. Yes, um, câu hỏi này ngài trả lời như sau à, để vượt qua cái sự uh, căng thẳng khi mà tập trung trên hơi thở đó thì bạn nên um, hướng tâm đến à, nhắc nhở cái tâm của mình thỉnh thoảng rằng là ờ, tôi muốn thực hành một cách à, an bình tôi muốn thực hành một cách lắng dịu à, tôi sẽ thực hành một cách an bình tôi sẽ lắng dịu tâm à, nhắc như vậy thỉnh thoảng thỉnh thoảng thì nó sẽ giảm cái sự căng thẳng này giống như là chúng ta vừa học cái bài khi nãy vậy ạ and the second question I have always felt anxious and insecure when I have to communicate with someone. I feel not confident to talk to people and feel like fear something. The anxiety and insecurity increase a lot when I accidentally meet someone or going to have an appointment and when I feel so anxious, uh, I start losing my confidence and speak not fluently. Can Bante please teach me, teach me to solve these two problems? Thank you, Bante. <coughs> yeah, usually we must start as a basic so you should practice uh, morality first, five precepts. Also, you should enjoy, um, not killing, not stealing, because uh, this is a very good things. Uh, usually, if we practice uh, those, uh, naturally we may have energy. Um, chúng ta nên bắt đầu vào cái căn bản đó là năm giới thì nếu mà bạn thực hành năm giới không sát sanh không trộm cắp tà dâm nói dối vân vân thì và bạn có thể thưởng thức cái thành quả đó bởi vì nó rất là tốt những cái điều đó là những điều rất lành và nếu mà bạn thực hành cái giới này thì từng từ nó sẽ có cái năng lượng. Ôi sao? Uh, maybe if uh, you can choose a lives, like a Bhikkhu lives, uh, like uh, our place, meditation center, uh, so you no need to communicate. <laughs> Just when you stay peacefully, you practice your object, meditation object. So you should have, you should think, oh, I don't need to say much. I I only need to practice my meditation it is very good. If you cannot choose those lives, normally you should not try to say much. Uh, just listen. Only a little saying you may do. So normally no need to say. If you are meditator uh, like the Bhikkhu lives, uh, no need to have a so uh, good communication much. Just peacefully staying. A little bit reply it is enough. Mm. So if you have a, uh, this kind of attitude, uh, you may not afraid those people. Yes, Và um, cách nữa là bạn có thể chọn cái lối sống, cái cách sống cho mình. Ví dụ như cái đời sống của tỳ kheo chúng tôi à, à, sống trong thiền viện thì không cần phải giao tiếp giao thiệp với nhiều người thì chỉ có việc phải hành thiền mà thôi thì đời sống nó rất là đơn giản à, do vậy mà không cần phải nói nhiều chỉ cần thực hành thôi và nếu mà bạn cũng không thể chọn cái được cái cách sống mà mình muốn thì nếu mà bạn phải gặp những người khác thì bạn cũng không cần phải nói nhiều bạn chỉ nói ít thôi nói vừa đủ thôi thì thường là chúng ta có thể là nói nhiều quá mức giống như ở đời sống của quý vị tỳ kheo á thì thực sự là không cần phải lưu, giao lưu nhiều không cần phải à, làm hài lòng tất cả mọi người mà chỉ lo thực hành im lặng hành thiền thôi và nếu mà bạn có được cái thái độ này nè tức là mình không cần phải làm hài lòng mọi người mà mình chỉ chỉ thực hành cái việc của mình thôi thì bạn không cần phải sợ hãi nhiều người so sometimes uh, if we approach children, we want to communicate uh, children. So I have to be quiet because if I speak a lot, uh, I'm not sure they may cry or not. <laughs> so just uh, peacefully staying, only a little thing which is very sure uh, I may do. Uh, so uh, it is more safe. In the same way, when you communicate to people, just you stay peacefully. Only sometimes I'm very sure why you may reply. So it will be okay. Và thỉnh thoảng khi mà tôi tiếp cận với trẻ con á, nếu mà tôi muốn mà chơi được với nó đó thì tôi phải im lặng tôi không có dám nói nhiều nếu mà chúng ta nói nhiều quá đó, là chúng ta không chắc là nó có khóc ré lên hay không à, do vậy mà đôi khi nói nhiều cũng không có tốt và mình chỉ cần cái gì mà mình chắc rồi đó mình thấy cái cái việc nói của mình nó nó chắc chắn đó, thì mình mới nên nói mình mới nên trả lời thì đối với những người khác cũng vậy thì với cái thái độ này thì nó sẽ ổn yes. ok Uh, the next question uh, from Mrs. Phạm Hồng. Dear Venerable Sir, I start practicing meditation in the morning from June 21st, 2021 till now. Each session, I sit from 4.30 a.m. to 6 a.m. or 6.30 a.m. However, my mind wander away a lot. I cannot pay attention to my breath, sitting for sometimes, and then I will think up something else. Can Bante please teach me how to focus to my breath longer? Uh, so normally we need a continuous practice sometimes you may join retreat. In the retreat, uh, we don't think other things. All the time, we're trying to stay with the object. Object is uh, becoming familiar. So the mind automatically staying in there. But uh, by walking, if you do, so a little time you can give. So just uh, to produce a wholesome mind, uh, only you will have a benefit. The mind may not have a stress, may not have a much problem. Only those benefits you mostly you can have. It is a, a uh, benefit of daily practice, although you may not know. So sometimes if we don't practice, uh, we may have a, very possibly uh, stress uh, problems. So one day, one time, if we practice at least, uh, the life is quite balanced. Uh, so you should note as a benefit of that practice. But if you want to increase, Uh, so occasionally you may join retreat. Ừ. Và để mà bạn có thể phát triển được định tâm á, thì bạn cần phải tham gia một cái khóa thiền thỉnh thoảng bởi vì trong cái khóa thiền thì không cần phải làm gì cả và chỉ có việc này à, chú tâm trên cái đối tượng thiền mà thôi còn nếu mà mình vẫn đang làm việc mình chỉ có ít thời gian thôi thì dạ. à, cái việc hành thiền của mình hàng ngày đó nó sẽ tạo ra những cái thiện nghiệp thiện tâm à, và có những cái lợi ích như là không bị stress à, ừ, ừ. cuộc sống cái dạ. tâm trí của mình nó được cân bằng hơn ừ, và mình phải biết chắc chắn rằng là cái việc thực hành hàng ngày như vậy trong một khoảng thời gian như vậy nó sẽ đem lại những lợi ích như thế à, là, là lợi ích đầu tiên là không bị stress à, được cân bằng hơn khỏe hơn và có nhiều thiện nghiệp hơn thiện, gặt hái được một số cái thiện nghiệp à, và bạn, nếu mà bạn muốn phát triển thêm sâu hơn thì mình cần phải đầu tư nhiều thời gian hơn như là một khóa thiền chẳng hạn yes Monday um, à, ừ. the next question tiền của một thiền sinh không có tên ha. Dear Venerable Sir, when I pay attention to my breath, I feel like the point where I pay attention is moving. For example, sometimes it moves to the right or very close to my face compared to where the attention point at the beginning. When I notice the moving, should I move it back to the center of my face? Even though the punch is not in center, but my mind is still stayed on the breath. Moving, huh? huh? What, what moving? Uh, the, the focusing point uh, is moving oh. compared with the first point at the beginning, although it's oh. moving, but... Uh, and so, if, eh, eh, okay, if it is around here, okay. Yes, uh, if if if uh, the place uh, touching by air uh, anywhere okay so although moving no problem as long as you are know you are breath you know you are breath mm. Um, mm. đối với cái điểm mà của hơi thở nó di chuyển á, thì ngài nói rằng nếu nó ở cái khu vực à, chỗ cái mũi đó à, chỗ nhân trung á nếu đúng khu vực đó thì không sao cả cái lúc nó di chuyển chỗ này lúc di chuyển chỗ kia miễn là ở trong cái khu vực đó thì vẫn cứ có thể ờ. tiếp tục theo dõi không cần phải dời trở lại okay next one yes the next question When I sit yesterday, I feel like I can stay on my breath most of the time. My mind not wander away much. After sitting for an hour, the light in front of me is more and more continuous. The light lights the aura away from the back converging in front. The body felt like and goosebumps with joy. I feel like I lost my body and only my mind and the light. I wonder if I can stay on the light or still on the breath at this stage. Thank you, Bante. Yeah, if the light is not unified with the breath in the touching place, you should not pay attention light. Just continue on the breath. If you continue focusing on the breath, later light and breath will be, will, uni, will be unified. So at that time, you continue, still continue on the breath with the desire to be subtle. When the brother is subtle, so you should shift uh, your mind on the light. After being the light, uh, you should not see back the breath, only focusing on the light. Although you may know the breath behind, uh, but uh, stay on the light. Just a minute. nếu cái lúc mà ánh sáng nó chưa có hòa quyện với hơi thở ở cái điểm à, xúc chạm á, thì bạn không nên để ý tới ánh sáng này bạn vẫn nên tiếp tục tập trung quan sát trên cái hơi thở mà thôi cho đến khi cái ánh sáng nó sẽ hòa quyện với cái hơi thở thì lúc đó bạn vẫn tiếp tục ở trên hơi thở với cái ước muốn là cái tâm được lắng dịu hơn và sau một thời gian cái sau một thời gian nhất định cái ánh sáng và hơi thở hòa quyện vào nhau tâm nó lắng dịu hơn thì cái lúc đó tâm của bạn sẽ tự động chuyển sang quan sát trên ánh sáng và khi mà nó quan sát trên ánh sáng thì lúc đó bạn không nên trở về hơi thở nữa mà bạn chỉ có quan sát ánh sáng mà thôi mặc dù cái hơi thở nó ở phía sau ánh sáng và cứ tiếp tục quan sát trên ánh sáng như thế yes Monday ừ okay yeah, dạ, so next one yes Monday yeah. um, to change all these uh, do the this um, from Hồng Hạnh Dear Venerable Sir, uh, I meditate with a subtle breath with very dim light between nostrils and upper lip, and then my start following the breath. I keep my mind at the touching point between nose and upper lip for a while, and then the dim light is back, and then the mind again follow the breath. It just repeat like this during five to six hours or longer. During time when the mind counts the breath or watch the long and short breath, the mind tend to follow the breath more strongly. Please teach me how to pay attention so that the mind does not follow the breath anymore. Thank you, Bante. So, when the breath uh, lights unify, when the breath is such only you, you should pay attention light. You should not find out the breath again. only when the light disappear. At that time only you may pay attention the brother again. Or rather light will come again. So when the brothers are there, pay attention light. Hmm. Chị, à, khi mà cái hơi thở nó trở nên vi tế, nó nhỏ nhẹ thì mà có ánh sáng như vậy đó. Đối với trường hợp của bạn thì và nó đã hòa rồi thì bạn chỉ nên tập trung trên ánh sáng và không nên đi kiếm hơi thở chỉ có khi mà ánh sáng nó bị mất đi á ừ, thì bạn mới tập trung trở về lại hơi thở Do so à, when the light okay okay continue uh, yes when they finish when the light uh, bright if your mind absorbed into it in the beginning may not be so long, some period. But anyway, if you, you don't have any other thoughts, only absorbed into it, it is called jhana. Although it may be short time, you're trying to be longer and longer. So you should accept as a jhana. Uh, you should try to be longer until you satisfy. If you have those things, you are ready to go to next step. will discuss with me. Mm. Và khi mà cái ánh sáng nó sáng lên nếu mà tâm của bạn chìm vào đó mặc dù nó không được lâu nó chỉ ngắn thôi thì bạn nên biết đó là chana tức là thiền an chỉ an chỉ định và bạn nên chấp nhận đó là an chỉ định và bạn nên cố gắng Ờ, ừ, kéo dài cái khoảng thời gian mà chìm vào ánh sáng đó ra và nếu mà bạn có những cái à, tướng trạng thực hành như thế thì bạn um, có thể đi vào cái bước tiếp theo bạn có thể trình pháp với tôi yes the next question mm. from Phương Nguyễn uh, dear Venerable Sir while sitting If the weather is too hot or too cold, should I be patient to overcome or should I have to some way to support the condition? For example, if it's too hot, can I use fan or air conditioner? If it's too cold, can I use blanket cover my body? Which way will be better for my developing to somebody throughoutly and consistently? Thank you, Bande, very much. Uh, the weather should be balanced for the for the body. Uh, weather will support your body. If your body is healthy, it will support your mind. So, I mean, can use other uh, supportive conditions. Yeah, yeah, yeah, yeah. To be, to be okay. Yeah. Yes, madam. Okay. Uh, thời tiết thì nếu mà nó cân bằng Ừ, thì nó sẽ hỗ trợ cho thân và nó sẽ hỗ trợ cho tâm có thể làm phát triển định cho nên có thể sử dụng những cái à, phương tiện hỗ trợ bên ngoài để khiến cho thời tiết à, được cân bằng và và và thích hợp với thân tiếp theo the next question from Hùng Lê Phi um, dear Van Busser when I paid attention to the breath there were light I stopped doing meditation about one year and I just started meditating recently. I don't see the light now. Can Mante please teach me? Uh, I read about Fra Achan Moon and he taught to chant in my Buddha. Can you please explain more about this practice? Thank you, Bante. Uh, so, uh, previously you see the light, so maybe after practicing quite some times, quite long times. You may PR now, not yet long enough, I think. <laughs> After long enough, you will have light again, surely. Need to be long enough. Continue. Mm. Trước đây bạn thiền, bạn có thể thấy ánh sáng bây giờ bạn không thấy nữa thì có lẽ là do trước đây bạn thiền đủ lâu sau một thời gian thì ánh sáng xuất hiện bây giờ bạn thiền chưa đủ lâu như vậy thì bạn phải thiền lâu hơn bạn phải tiếp tục à, đủ một thời gian nào đó thì nó sẽ có định và xuất hiện trở lại yes Vanda so another one is uh, about the Buddha so reciting in mind or reflecting in mind Buddha is uh, Buddha's uh, one of Buddha's qualities. So it is uh, a kind of meditation, not a subject. Buddha knows it. So the Buddha has many qualities. Uh, Buddha is one quality. The meaning is uh, uh, who know the Dharma, who know for noble truth or another meaning is who goes is a disciple to know whole noble truth. So uh, it is the meaning. So by knowing a meaning, uh, the Buddha uh, is uh, because of this, uh, because of knowing whole noble truths, because of causing disciples to know whole noble truths, he is a Buddha, he is a Buddha, like that. So this is reflection. So if you reflect Buddha's quality, uh, you will have a joy, pity. So you can use it occasionally, although you are practicing anabana, especially when you are bored, uh, when you feel dangerous. So you can do that. Và về cái đề mục thiền Bút Buddha, niệm Bút Buddha thì đây là một đề mục thiền khác trong 40 đề mục thiền đó là thiền niệm ân đức Phật thì Đức Phật có nhiều ân đức và Bút Buddha là một trong những ân đức đó à, đại khái về ý nghĩa của Bút Buddha là à, vị mà biết được hay chứng ngộ được chân à, tứ diệu đế hay là chân lý tứ thánh đế dạ. và vị có thể dạy chỉ dạy cho người khác cho đệ tử của ngài cũng chứng ngộ được chân lý tứ thánh đế này à, và bởi vì biết được cái ý nghĩa về bốn thánh đế và khiến cho đệ tử cho người khác cũng biết được bốn thánh đế cho nên ngài được gọi là Buddha Buddha thì mình niệm trong tâm Buddha Buddha như thế thì cái tâm sẽ phát sinh cái sự hỷ lạc cái sự an lạc à, do vậy mà bạn chính bạn cũng có thể thực hành cái thiền này thỉnh thoảng xen kẽ với cái thiền niệm hơi thở khi mà bạn bị chán nản và không thể tiếp tục trên cái thiền niệm hơi thở thì đây là một cái việc một mà cũng có thể thực hành và đặc biệt là khi mà bạn gặp nguy hiểm hay sợ hãi thì cũng có thể niệm bút tô Yes, Mante. Ừ. The next question. Uh, Uh, from a female yogi. Dibante, my question is regarding metta. My main meditation object is anapana. I was able to reach first jhana with anapana sati. I can stay of for 45 minutes up to one hour when in retreat. When I get back to home life, sometimes I mix in meta in my daily practice, especially on the busy days when the mind doesn't settle easily into the sitting. I found it hard to stay with the image or uh, of a being or beings. Such uh, it's much easier for me to stay with the names than trying to visualize the object in the mind the last time that I tried to recall visual of the beings I was sending meta to, it started shaking a little bit, so I stopped. But I didn't have that problem with just letting the name of the object sink into the mind. I feel very peaceful and calm to stay with just the names. Can I just do meta with the object? the object's name instead of visual day? If yes, what is it like to enter Meta Jhana with only the name? Thank you so much, Mande. <coughs> Uh, normally, with the just a name, you cannot do. So, name is uh, uh, to incline the person. So, using name is uh, to incline the person. So, embody name is nama. Nama means inclining. Um, uh, make a uh, listener to incline. <clears throat> make a listener to incline in Bhasa. So, so because of this, uh, you should incline in the Bhasa. But uh, you have a problem? Maybe when you visualize the bhajan, uh, you make a lot of effort. Uh, if so, you may have a problem. Uh, so if we are beginner, if we don't have concentration, uh, so not easy to visualize vividly. Just something you do. Uh, trying to slowly increase uh, so uh, may not be so clearly appear, uh, but anyway, the mind is thinking, reaching uh, about the appearance. So you may use a name, but uh, uh, your inclination should be basa, but should not force too much to be appear clearly. Yes. Mm. cái chị này hỏi về thiền tâm từ mà chỉ dùng tên để thiền chứ không dùng à, cái việc hình dung ra gương mặt người đó có được hay không à, và có thể à, nhập vào thiền tâm từ với cái tên của người đó hay không mà không dùng mặt gương mặt thì ngài trả lời thông thường thì chỉ với tên thì chúng ta không thể nào mà bắt được thiền tâm từ à, và cái tên nó là để chỉ chỉ về một con người nào đó trong tiếng bali nó là nama tức là danh tức là để làm cho cái người nghe hướng tâm đến một cái con người cụ thể nào đó bằng cái danh tính của chính họ như vậy Next. Oh. Uh, uh, sorry, I uh, my connection was not good. I was out a bit, and now I, mm ừ. -hmm. I return. Yes. uh, ờ, connection. Uh, ờ. um, ừ, và ngài nói là tại sao mà bạn lại gặp cái vấn đề về cái việc hình dung ra gương mặt có lẽ là do bạn dùng nỗ lực tinh toán quá nhiều chăng và đối với cái người mới à, chưa có nền tảng của định thì cái việc hình dung ra gương mặt của người khác và giữ cái gương mặt đó thì không dễ nhưng mà bằng cái cách à, từ từ từ từ có thể là không rõ lắm nhưng mà từ từ họ cũng làm được do vậy à, nếu không có định thì khó nhưng mà bằng cách à, từ từ không nên cố gắng nhiều quá thì bạn cũng có thể làm được yes, okay. so we try the next question à, mọi người có thấy cái màn hình được chia sẻ không ạ dạ thấy ạ Dạ rồi cảm ơn. After following Sarah's instruction to believe that the breath were at the nostril and stay there, I gradually became more aware of the breath. Before I was mistakenly to observe more in the four elements. I also have less tension on my face Now I just have a lot of tension and numbness in my nose and upper lips. During early morning meditation, I see the breath clearly. I observe and follow the outcoming breath, incoming breath. In the following meditation sections, in the afternoon or evening meditation, when I start to stay on the nostrils and watch the in and out breath, I see pressures around the nose and also see a great pressure from the top of the head. At the time, I knew that I should just watch the in and out breath and pay attention to the calm breath. After that, sometimes I still feel numbness or pressure somewhere around my nose, upper lips, and other time I feel the out breath in breath with fluctuation nearby. I still pay attention to other objects other than the breath. Sometimes when I feel tense and numb, I still close my eyes at the time, but I raise my hand to touch those tight areas for a while. Can I see my I can see my breathing more clearly. At night before going to sleep, I lie down to observe my breathing. I usually stick into the sensation and find difficult to sleep. I have to put my hands on the numb and unpleasant part of my face to focus on my breathing better. So should I put my hand on my face like that? Thank you, Bande. So yeah, you are having problems because of habit. Uh, so if uh, you can release uh, your pressure or problems, uh, you may do sometimes. Uh, so if uh, it is reducing, uh, we hope uh, later will be okay. So only you may uh, you may give some advice. You should not push although you are knowing a little bit, you should think it is enough, not trying to push. So another thing is uh, some kind of tension, uh, like a bit, other meditators also may have occasionally, if uh, it is not much. Okay. Uh, another thing is if you have a tension, if you cannot do with the, our ways we have said, so sometimes you may do Buddha no stick, Buddha image far from you, or you may do metta, sending metta towards someone who is far. So at that time, the mind pay attention go away. So will not have those problems, I hope. nếu bạn biết ờ, một chút hơi thở thôi thì bạn cũng nên tin chắc rằng đó là hơi thở và bạn biết đủ với cái hơi thở này và bạn không nên cố gắng biết nhiều hơn tại vì cố gắng nhiều thì nó sẽ khiến bị bị căng thẳng và nếu mà cái căng thẳng này nó không có nhiều á, thì bạn cũng không nên là để ý tới nó nhiều quá cho nó là quá quá là vấn đề bởi và nên nghĩ rằng những người khác thỉnh có thỉnh thoảng họ vẫn vẫn có cái cái cái cái cái căng thẳng này hoặc là những cái cảm thọ xung quanh cái vùng đó và nếu mà bằng những cái cách mà thầy đã chỉ dạy hết mà bạn vẫn cảm thấy khó và không vượt qua được thì bạn có thể à, tạm ngưng mà chuyển qua thiền niệm ân đức phật à, và hoặc là thiền à, rải tâm từ bằng cách um, nghĩ về một người nào đó rải tâm từ cho họ thì lúc đó cái tâm nó chọn một cái đối tượng khác nó rời cái cái khu vực mà da hay là gương mặt đó ra thì có thể nó sẽ đỡ hơn và, và thầy hy vọng rằng nó sẽ ổn à, à. câu hỏi của xe lay giới hương Dipante, when meditating along for a long time, mind often goes into the mood that really want to meditate. However, I also feel depressed when meditating alone for a long for a long time and in a quiet forest. In order to overcome this, what should I do? So uh, staying alone is uh, you need to see conditions, situations. Some are surrounding safe or not. This is the one thing. Another thing is uh, uh, it is it, it is suitable or not for you. Sometimes uh, we stay with the with the friend is better so, but uh, like uh, in the Buddha's teaching, may have stay alone like that. So, for example, we in this center we have many, uh, many people. We may use although many people. Uh, normally, we may try to stay alone. No much interesting about others. Uh, just uh, only when we really need it, we may communicate. Uh, so in this way, you should practice. Yes, à, và nói về việc ở một mình thì bạn cần phải xem xét à, kiểm thử những cái điều kiện về việc ở một mình nó có ổn hay không như là phía xung quanh đó nó có an toàn hay không và cái việc ở một mình có thích hợp với bạn hay không à, hoặc là hay là ở với người khác với bạn đồng tu thì tốt hơn à, và thời đức phật thì ngài cũng hay khuyến khích hành giả sống độc cư ở một mình à, như ở trong thiền viện của ở trong điều điều kiện thiền viện như ở đây thì có rất là nhiều người và nhưng mà chúng tôi cũng ở một mình và chỉ khi mặc dù ở một uh, nhiều người nhưng mà chỉ khi nào cần cái công việc hay cần cái vấn đề gì đó thì chúng tôi mới giao tiếp mới nói chuyện còn lại chúng tôi vẫn có xu hướng ở một mình Also, sometimes you may need to listen proper Dharma. Mm. If you have a friend which can speak Dharma properly, it is also good và thỉnh thoảng bạn cũng cần phải nghe pháp thích hợp nếu mà bạn có những người bạn đồng tu mà có thể nói những cái pháp thích hợp cho bạn thì nó cũng rất là tốt ừ, ừ. câu hỏi tiếp theo của cư sĩ thiện đức Venerable uh, Venerable I paid my attention to my breath as nostril area and recognized clearly the breath in and out, but the light would not come. However, when I make some slight distraction with evenly some wandering thoughts, the light has appeared strongly. May I know how to practice correctly, Bante? <coughs> as long as you are mine this rule is staying here. It is correct. Uh, so at that time you may not be China. So just you stay longer time. Mm, if uh, long enough, uh, if it is long enough, uh, the light will surely come. Uh, but uh, sometimes when we have a strong other thoughts. So the mind hiding this and that object. Although you may have a strong light, it is not really good. Mm. Uh, using energy like that. So peacefully going is good. Just make it longer. If you can do longer, you will have a deeper concentration. Um, Katie, nào mà tâm của bạn vẫn an trú ở cái vị trí đúng tức là ở khu vực nhân trung á, và một cách an bình mà bạn ngồi đủ lâu thì ánh sáng nó sẽ xuất hiện xua ta à, chắc chắn là nó sẽ xuất hiện và thỉnh thoảng là bạn có những cái phóng tâm xen kẽ rất là mạnh thì cái ánh sáng nó lại mạnh hơn mặc dù cái ánh sáng này là có nhưng mà nó không có tốt và đó là nó do cái tấn nhiều quá cái cái sự giống như là năng động nhiều quá và nó cũng không có lâu được cho nên thực hành một cách thoải mái à, an lạc nhẹ nhàng và đủ lâu à, kiên nhẫn thì cái định nó sẽ sâu và cái ánh sáng nó sẽ xuất hiện và và nó có thể kéo dài càng ngày càng sâu và càng an lạc càng lớn nhiều hơn thì đây mới là điều tốt đây là tốt hơn yes mình đây So the next question. Mm. Venerable sir, I meditate two times a day. Uh, this yogi last last week she uh, also reported and Bante uh, asked uh, why she did not uh, sit longer. Now she report again. Venerable Sir, I meditate two times a day, one and a half to two hours. Each time I have increased the time of meditation to two hour up to three hours since two days ago at the night. Before going to sleep, I have meditated for an extra hour. When I close my eyes, I see the nimitta is bright and form a small point of light in front of my nose, but it is not brilliant. I focused on 10 press more and then the light became a large area light. I focused for about 10 to 15 minutes. The light gets smaller, the nimitta is brighter and more transparent. I see the diamond appear bright, same as sunlight when looking directly at it. It stood still and I didn't and didn't disappear during the meditation and my mind merged with that light. Only the mind and the nimitta remain, but it because I still have wandering thoughts a lot. The transparent light only stayed for 10 minutes and I was out of state. And I concentrated with the nimitta again and the mind emerged with the nimitta again. Once time I meditated, the body was very heavy, same as a stone and hard. And then I relaxed the breath, relaxed the mind. My, my body is no more heavy, it become normal. Thank you, Bante. Wish you have a good health and peaceful. Okay, so you should not turn your mind to the body. Only stay uh, with the nimitta. uh, peacefully. So, <coughs> yeah, it is the one way. They die when say some yes. others. Yes, À, đầu tiên là bạn không nên hướng cái tâm để ý đến cái thân mà chỉ nên an trú trên nimitta một cách an lạc. Ừ. So Only this time, uh, you need to know uh, do you have a concentration, do you have jhana or not during meditation. So, must I have a bright light? Must I absorb into it? So, you need to have a, some period within meditation, although may not be the whole session. So, some some other time you may have a wandering thought a bit behind, but not obviously. Sometimes totally absorbed. If so, it is a jhana, make it longer. So what is the general marking? Uh, general standard. Once you close the eye, within a few minutes the light appear. Uh, can maintain about like uh, two hour, three one or more. So if so, normally it is a good, uh, like a ready to go to next step. So you're trying to have those conditions. If you have, you tell me to go to next steps. Um, và một điều nữa là để mà biết rằng là mình có thật sự có an chỉ định hay không thì nó có những cái à, yếu tố để mà um, điểm à, tức là đầu tiên là có cái nimitta có ánh sáng và tâm chìm vào à, trong cái ánh sáng này à, và thỉnh thoảng thì nó cũng có những cái vọng tưởng phóng tâm nhưng mà nó không có lâu và thỉnh thoảng lại chìm vào ánh sáng đó. thì à, bạn khi có những cái điều kiện này là mình biết rằng là mình đang à, ở trong cái an chỉ định tức là cha ná và mình cố gắng để kéo dài nó nhiều hơn duy trì nó lâu hơn à, và có một vài điểm để à, à, xét coi thử là có đúng hay không hoặc là tức là à, để uh, sorry ừ. I haven't finished để à, kiểm tra coi có đúng hay không đó là nhắm mắt lại thì nó nimita nó xuất hiện ngay và sau đó có thể an trú trên nimita liên tục 2 đến 3 tiếng thì đây là cái điều kiện tốt và có thể sẵn à, sẵn sàng để đi đến cái cái bước tiếp theo và bạn nên à, cố gắng để à, hành tới những cái cái bước như vậy và nếu mà bạn hành đến được rồi tức là khi mà bạn đã thực hiện rồi á à, thì bạn nên à, báo cáo với thầy So for some people, like in this state or if need uh, uh, daily instruction, maybe better to contact uh, with the Viva. Mm. À, và một số người ở trong cái giai đoạn này nè thì cần phải được à, hướng dẫn hàng ngày thì có thể à, liên hệ với, qua Viber với thầy. Câu hỏi tiếp theo của một người vô danh ha. Uh, I always fall asleep when meditating, though I got six hours sleeping and some tea drinking for waking up my mind. When wandering thoughts, I try back to my breath, but only be mindful one to two minutes, then fall asleep. Out of sitting, my mind were awakened. My question, could I half open my eyes to keep me awakened? Could I sit long one and a half hour with wandering thoughts, or shock 45 minutes with falling asleep? Which way is better? Counting methods will also disturb, disturbing me and stop me breathing naturally. Please, Bante, teach me how to do it correctly. Okay, could I know? Oh, uh, I, I, I, uh. I I and, wouldn't I read again. English. Uh, yeah. Sorry, sorry. Trying to, I, yes. trying to read in English. Some yes, bunch. Uh, I was wandering indoors or oh, short 45 minutes. Calling it a sleep, which is better. Well, what, what mean? Could I long When I was wandering in thoughts or? <laughs> uh, what, I mean? uh, I mean, if if uh, he sit long with watering talk, is ừ. better. Mm. Uh, talk with falling asleep. hold on no go. hold on no go. Yes. Long like time with the concentration is <laughs> good yes, like à, cái người này hỏi là That's a But if you are tired in walking, uh, so in the beginning of sitting, you may fall asleep. After that, if it, you can walk, it is okay. Mm. Yes, mình à, ngài nói rồi. Mm. Ừ. Cái cái cái người này hỏi là con ngồi ờ, dài mà một tiếng rưỡi mà vọng tưởng hoặc là một tiếng à, hoặc là 45 phút mà ngủ thì cái nào là tốt hơn ngài nói cả hai đều không tốt hết <laughs> ngồi lâu mà có định tâm thì tốt à, thì ngài nói nếu mà ngồi về sau đó buồn ngủ thì có thể đi đi kinh hành and uh, if a body is not time uh, longer long longer time you can do other fall asleep or uh, wandering thoughts you have chance to try Ừ. Nhà nói nếu mà không bị đau về thân nhiều thì à, nên ngồi lâu, mặc dù ngồi có bị phóng tâm hay là bị buồn ngủ thì cũng nên cố gắng ngồi lâu. And he asked whether he could open half eye to be awakened. Well, sometimes uh, for short time you can do. Another thing is auto closing eye you remember about the lights uh, in mind. You imagine the light in the mind. Mm. Or before meditating, you try to see light and try to remember if needed to use during meditation. Hmm. um, còn cái việc mà có thể mở mắt hé ra để cho tỉnh táo không thì ngài nói thỉnh thoảng khi mà buồn ngủ quá thì mới nên như thế chứ không phải là mở suốt hoặc là nhắm mắt nhưng mà có thể hình dung ra ánh sáng và và tâm trú ở trên cái ánh sáng đó à, trước khi ngồi thiền có thể nhìn mở mắt nhìn cái ánh sáng như ngồi trời hay là điện thì khi ngồi thiền buồn ngủ có thể nhớ lại cái ánh sáng và tâm trú trên ánh sáng thì cũng có thể giúp cho đỡ buồn ngủ Mm-hmm. Và okay. câu hỏi của Tuệ Mỹ. And this yogi she joined Pante retreat in uh, Vũng Tàu last two years and she was a yoga teacher and Bante taught her four elements. Now she has been practicing since then. Sometimes she practiced continuously and she report very long but uh, later she tried to summarize it. Mm, I have been practicing four elements and rely on characteristic over my body as well as external by four elements earth, water, mm. wind, fire for one month continuously. Be mindful on my body and mind. Suddenly, I realized my mind changed. It's only realized the hardness, not the hair, heart itself anymore. Secondly, when I got some painful area huh? in realize realize the hardness mm. means mm. Uh, she forgot the name or the form of the body only could feel the characteristic like hardness or only mm. what she meant. Uh, uh, uh, Secondly, when I got some painful area in my body, I then contemplated Maranusati I could not see, sorry, I could see only characteristic of hot, hotness, heat, hmm. heaviness, stiffness, mm. and then mm. be aware of pushing of my breath. The painful feeling of my body has gradually gone and over. All my body parts were relaxed and softened. At the time, I was highly aware of the stoppage or problem of my body parts. My question is, is that a change of wrong view, Mandy? Uh, four <clears throat> element, the practice as a four element. So, because you are practicing four element, just uh, thinking as a four element. Where, wherever you pay attention, uh, mm-hmm the whole body also you can pay attention. Some part of body also you can pay attention. But when you pay attention, you don't think uh, about the uh, painful or not painful, just need to think as a four elements, as a characteristics. Mm. khi mà bạn hành thiền tứ đại thì bạn chỉ nghĩ về hay là quán về tứ đại tức là các đặc tính của tứ đại mà thôi quán cả thân hoặc là một số thân phần nào đó nhưng mà bạn không nên để ý tới cái đau hay là không đau mà nó chỉ có các cái đặc tính của tứ đại mà thôi Her question is sometimes uh, she only feel the characteristic characteristic only, but not the form or the name of the body part. So she mean is it uh, change change the change of wrong view. No, no. Characteristics are okay. for element like hardness, softness. Those are characteristics. Huh? Yes. yes. Mm -hmm. It it is okay. But, mm, -hmm. mm -hmm. What you mean? Not uh, but if uh, you pay attention, uh, like uh, for example, body pain, I want to release, like that. So it is auto meditation. Yes, maybe so, she maybe she didn't learn on the system of uh, like Baal. She just learned a part of four elements, so she don't know which step next time. So four, four elements characteristics need to learn like uh, a hardness, a uh, softness, roughness, uh, smoothness, heaviness, uh, lightness. These are us. Water is uh, flowing and cohesion. Uh, fire is uh, heat and cold. Wind characteristics is uh, pushing and supporting, altogether 12. So you should think these 12 characteristics at least uh, some of 12 characteristics, uh, if not all. So out of these uh, 12, you cannot think this is a, a, leg or this is a hand, now it's pain or release, no need to think. Though only those characteristics need to reflect and need to think. Mm. Ừ, về thiền ừ. tứ đại thì cần phải học hệ thống và 12 đặc tính của từng đại ví dụ như địa đại tức là đất thì có cứng nhám nặng mềm trơn nhẹ um, nước thì chảy cách dính lửa thì nóng lạnh và gió thì đẩy và hỗ trợ thì khi mà mình hành thì mình chỉ thấy các đặc tính này trong toàn cơ thể hay là một phần của cơ thể mà thôi chứ không có nghĩ rằng ô đây là chân hay là đây là đầu hay là tay hay là không thấy rằng uh, đau hay là gì mà chỉ khi thực hành thiền tứ đại thì chỉ thấy các đặc tính này thôi thì là đúng Um, but there, there are still many questions. Should we continue or should we keep for the next uh, next time? And you may do next time or later we may discuss about that, those questions, maybe through Viva. <laughs> yes, Bante. Yes, Bante. Oh, okay, now mm. a bit long time. Yes, mm. Bante. Um, Bante. số câu hỏi nữa thì con có thỉnh ý ngài là nên để tuần sau hay đặt bây giờ luôn thì ngài nói để tuần sau hoặc là có thể à, trình với ngài sau à, trình riêng với ngài à, qua fiber thì vì bây giờ cũng đã trễ rồi có thể ngài cũng đã mệt rồi thì chúng ta dừng ở đây Okay, we will do sharing marriage. Uh, we will make a wish. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ ừ. ước nguyện và chia phước hồi hướng mọi người lập theo ngài. Tawata cha amehi. Tawata cha amehi. Sambadam bunya sambadam. Sambadam bunya sambadam. Sabe dewa anumodantu. Sabe dewa anumodantu. Sabha Sambati Sairiya Sabha Sambati Sairiya Idame Nyatinam Hodu Idame Nyatinam Hodu Sukhita Hundu Nyadayo Sukhita Hundu Nyatayo Idame Bonyam Idame Bonyam Asawakayam Asawakayam và hàng ho đự và hàng ho đự Idame silam Idame silam Nippanasa Nippanasa Pachayo Pachayo Hodu Hodu Hodu Mama Bunya Bhagam Mama Bunya Bhagam Tava Sadanam Tava Sadanam ba chê mi ba chê mi tê sa bê tê sa bê nê sa mâm nê sa mâm punya bagam punya bagam labandu labandu sadu sadu sadu chúng ta đánh lễ ngài thiền sư ừ.